Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 17-ն է, տարվա 107-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 69 թվականին Վիտելիոսը դառնում է Հռոմի կայսր։ 1971 թվականին ստեղծվում է Բանգլադեշի ժողովրդական հանրապետությունը։ Այսօրը ծնվել են 1915 թվականին հայ նկարչուհի Ռեգինա Ղազարյանը, 1918 թվականին ամերիկացի գրող Ուիլյամ Հոլդենը, 1932 թվականին հայ քաղաքական եւ պետական գործիչ Կարեն Դեմիրճյանը։ Հայ քաղաքական եւ պետական գործիչ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճյանը ծնվել է Երևանում ծառայողի ընտանիքում Դեմիրճյանի ղեկավարության տարիներին հանրապետությունում շահագործման են հանձնվել Երևանի Զվարթնոց, Գյումրիի Շիրակ եւ Սահմանամերձ շրջանների օթանավակայանները, Երևանի մետրոպոլիտենի առաջին հերթը, հայկական ատոմակայանը, մարզահամերգային համալիրը, կառուցվել են Արփա Սևան ջրատարը, Հրազդան Մաշ, Պոզիստոր, Իմպուլս Մարս եւ այլ գործարաններ, Գրապալատը, Մասիս Նուրնուս եւ Աղստաֆա Իջևան Հրազդան Սևան Մարտունի, Երկաթուղային մայրուղիներ եւ այլ շինություններ հաջողություններ։ 1975 թվականի ապրիլի 23-ին առաջին անգամ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության անունից Դեմիրճյանը դատապարտել է մեծ եղեռնի կազմակերպիչներին։ Նրա ջանքերով 1978 թվականին Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության նոր սահմանադրության մեջ վերահաստատվել է հայերենը պետական լեզու ամրագրող հոդվածը։ 1980 թվականին կանխվել է Բաքու-Նախիջևան բարեկամություն կոչված ավտոմայրուղու Հայաստանյան Մեղրի Նյուվադի հատվածի շինարարությունը։ Կառուցվել է Մեղրի Քաջարա Բեհրան ավտոմայրուղին Գորիս Ստեփանակերտ հերոստավերահաղորդիչ կայանը։ 1999 թվականի մայիսին ընտրվում է ազգային ժողովի նախագահ։ Հանրապետության զարգացմանը նա կարողացավ համակարգված բնույթ տալ, հստակեցվեցին զարգացման առաջնային խնդիրները, կառուցվածքային քաղաքականության առանցքային ուղիները, գլխավոր ներուժի, մարդկային գործոնի խելամիտ ու նպատակային իրացման մեծ հերանեկար միտող կողմնորոշիչները։ Կարեն Դեմիրճյանը զոհվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի դահլիճում կատարված ոչրագործության ժամանակ։ Կարեն Դեմիրճյանի անունով են կոչվել Երևանի մետրոպոլիտենը, մարզահամերգային համալիրը, Երևանի թիվ 139 դպրոցը, փողոցներ Երևանում եւ Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքներում։ 2004 թվականից Երևանում գործում է Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանը։ 1959 թվականին ծնվել են անգլիացի դերասան Շոն Բինը, 1972 թվականին ամերիկացի դերասանուհի Ջենիֆեր Գարները, Այսօրը տոնում են հեմոֆիլիայի համաշխարհային օրը, ամերիկյան Սամոայում դրոշի օրը, Գաբոնում կանանց օրը, Ճապոնիայում երեխաների պաշտպանության օրը, Սիրիայում անկախության օրը։ Այսօր ապրիլի 17-ն է, տարվա ավարտին մնաց 258 օր։